mina damer och herrar, säg hur står det till? Hur står det till mina damer och herrar, hur står det till? När en gammal vän man ser frågar jämt en kavaljer Liksom jag nu frågar er säg hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? Har ni fått precis i platser som ni vill? Har ni tappat humöret mer? Jag är glad att här på er Välkommen hit mina kära vänner, hur står det till? Hur står det till, herr löjtnant? Hur står det till? Säg, hur står det till, herr major? Hur står det till? Har försvaret som ifrån och så har vi dock en sån som överste Gilbert Hamilton. Säg, hur står det till? Hur står det till? fått så mycket tobak som du vill Får ej krigare man vara, blir man krögare hos Sara. Välkommen hit min kära vän, hur står det till? Hur står det till, kära fröken, hur står det till? Hur står det till, förtjusande fröken, säg hur står det till? Jag är nära på nervös att någon vacker liten tös om sin vackra nacke frös, säg hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? har ni fått så många baler som ni vill jag har slaget som kan passa nästa gång när ni ska jassa Välkommen hit små flickebarn, hur står det till? Hur står det till herr riksdagsman, säg hur står det till? Hur står det till herr riksdagsman, säg hur står det till? Redan nu ett rykte sprids att ni jottar om ni it Fram till påsk och pingst och mit, säg hur står det till? Hur står det till? Hur står det till? har du fått så många lager som du vill. Du bör ännu fler beredas